Zein etxe egunon? Egunon. Beraz, zu, ikasbiko buraxo elkarteko permanente zira, zurekin eh, mapa bat aipatuko dugu, Euskal Egearen mapa bat eh, arkitaratu duzue, ilustratua, eh, Euskal beto ezagutzeko sedearekin, joko bat daire ere aurrendako, eh, nondik heldu da sede hori, eh, mapa hori eh, banatzea azkenan zuen ikasleai? Beraz, e, proiektu hori hasi da duela bi urte, guti gura bera, bildu ginen e, iru eskora teknikariak, eta jala, jangura berdina, berdinak ditugu azkenian, eta gure helburua zen eskora etxetan sartzia, e, aurrek e, ikastoletan, eskola publiko eta pribatetan ikasten dute, baina jala gero eh, etxeetan eh, beste, eh, beste afera bat da. Beraz, hori helburua beraz, eskora etxetara era maitia, eta uh, horrekin bateran nahi ginoen ere eskual kultura, e, eskualegia ezagutaraztia aurrei eta gurasoek. Eta beraz, bera, pentsatu dugu eskualeriko mapa batzi, berazergatik mapa bat, hori hauzain izkondatzen baitira, mapa batekin, uh, geografia, eh, hori eh, uh, segur, hor eh, sartu dugu ere historia, hori eh, monumento batzuekin adibidez, eta eta kultura, biskat probintzika sartu ditugu, hala, eh, pertsonai emblematikoak, sartu dugu mitologia, gauza hainitz, baina probintzika, biskat probintzi bako txaren Eh, beraz, bera, zer ikasten da horrekin, bo, ez da behik ikasten, jostatzen da ere, badira, jokoak eh, maparen inguruan, uh, bo, jadanik, ala eh, provintziak, erinagusiak, eh, leku, leku ezagunak, eh, historikoak, beraz, mitologiako pertsonaiak, jaute herietako pertsonaiak, badira galderak, hori ezagutarazeko, eta nahi ere etxetan aujak eta guraso pixkatu urgunago joan daitezen, eta hor bada lotura bat eskual kulturu erakundearekin. Justu irudikatzeko, bai. eh, pixkatu obekiago eh, mapa hori, mahaztua izan da, um, uh, ilustratua, gana edu gisa da, horrendako egokitua, koloretsua. Adibidez, hartzen baldin badugu uh, e, lapordiko um, provinzia, hor zer, agertzen zaigu? e, beraz, bai, bai, bai, da mapa ilustratuat, uh, e, kolorea initzekin, ilustratzaile bai, batek egin dizkidugu mahazki guziak, uh, schultz ilustratzaileak, uh, eta hor lapordin, alaikusten ditugu kaskarotak, Eh, <laughs> eh, ezagunak, uh, abadia gaztelua, leku ezagun bat ere, begiraleak ere dantza, dantza eh, historikoa, hala, hor, hala, bada, kultura, historia eta hizkuntza biztan dena lantzeko, lantzeko eta ikasteko, hala, provintzi bako hori bada, eta inguruan, sartu ditugu joko batzu, hala, ez izaiteko barrik mapa bat hola behiratzeko, uh, beraz, nahi izan dugu ludikoa izan, beraz, baituzue, galderak, enikmak, eta hitz uh, kukutuak. Hmm. Hala. Eh, erantzunak mapan uh, dira, eta ez badute atxematen, bada maparen gainan QR kode bat, eta hor, eh, klikatuz, joiten dira eh, eskual kulturera kondeko webunera, eta erantzunak hor eh, gituko dituzte. Hor, hmm. badut, begipen, nor dira Nafarroako iauterietako pertsunaia ezagunak, beraz, erantzuna mapan da? bistan, naf bai. Nafarroko eh, <laughs> provinzia begiratu? Hori da, beraz, e, mapan erantzunak hor dira, marrasturik, eta, ala, eta laguntza pixkat behar bari dute, hala joiten, dira webgunera pertsona ez baten izena ere mateko, bai dira letra batzu sakabanatuak ere, uh, eh, bojan duzu eh, mm, galderak gauza, gauza iniz eh, badira. Beraz, jostatzeko ere, bai ba, ba, apaintzeko, jostatzeko eta ikasteko. Nuri zuzen duaz, ere, uste dut zuen eh, ikaslea, da, banatuak izan direla mapa horiek? Bai, hori da, eh? beraz, hori da, helburua da familietan sartzia, iru sailetako zenbateko aurrei banatua izan da, eskora ikasten duten, eh? biztan dena, zela mila bat aurrei, doainik, eta uh, eh, bala, bako kandu mapa bat uh, eh, etxera eramaiteko. Hori zen uh, eh, elburua, eh, ala zerbait ekartzea etxera eta e, erabiltzea. Eta eskora ikastea aldi berean hori segur. Eta elburua, ebe urte guziz, zenbateko aurrei mapa hori banatzea da. Eta behar behar joan engira baina momentuan gira. Berdin ere, ba, gura oso ere, ikasiko dute zehuzer ah. mapa horretan? Bai, bai, hori <laughs> segur. Nola datzen dira justuki eh, provinziaka, nola datu ditu zuen, piskat, eh, hor, eh, eh, betikoa, eh, Nafarroan baditu eh, joaldunak, eh, tartalo, ejaldoiak, behiko gaztelua, nola, nola datu lako simbolo azkarrak dira eh, provinziaka? Bai, hori, hori eh, izan dago, biztan dena elkarlan bat, iru, uh, elkartekin eta eskual kultura erakundearekin, uh, autuak egin ditugu, ala, simbolo askarrak uh, eh, nahi izan ditugu eh, erakutsi, e, ala, gernikako arbola, uh, olako um, gaztelu ere gazteizeko katedrala, eta piskat ez ezagunak ere, adibidez, araban uh, gaxaltzak uh, direla jendeintzak ez daki, maztiek pixk, bai, gehiakok <laughs> bai, baina nahala pixkat, uh, eh, ara, jende, eskolegia ezagutzen duen jendeari ere gauzak ikuste eh, uh, uh, erakusten aldira. Mm. Ara, ikasten alda, beti ikasten Da hori, e, Euskara eta Euskal ere txera ekartzea, eh, batzuk ere, ez eh, baitute, bait ez ezagutza hori familietan. Hori da, ba, oartzen e, gira, bai, jendeak askotan, ala, leku batzutan egualdea ez dutela ezagutzen, ala, erakustea ere eskora ez dela bakarrik egian edo ipajaldean edo gure provintzian eta erabiltzen dela eskoalegi osoan, Uh, hala, ba, ere ala, bat girela eta ala, eskora eta kultura ere tura bat dugula. Bada galdera bat, kusten dut berbara erantzuna badakizu, gure irriku rekarik luzeena zein den eaxalatzen aldugun Aha. Ea mapan, ikusten da untsa gainera. Ikusten da. Jaten aldugu? Ba, Ea. jazu. E Ebro ba, hori da. <laughs> Txalo. Zomat kilometro bakizu, zomat. <laughs> qr da skanatu eta urunago ditalko zira. <laughs> Untsa hori egingo dugu beraz. Ebe, mila esker, janit zenbat dugun kontatzeko mapa zurik Mila esker, Selin Etxe Mila esker.